od šeha Hamed bin Atika koji je napisao onu prošlu risalu koju smo čitali. Ova risala koja je ispred nas zove se Kešku Šubuhat. Zove se Kešfu Šubuhat. Pa na samom početku na neki način red je i obaveza da se objasni šta znači Šta znači ovaj naslov? Keš je dizanje, otkrivanje ili razbjelodanjivanje, Jel' tako? Keš. Dizanje i objašnjavanje čega? Šubuhat. Šubuhat je množina od riječi šubhe, jel' tako? Koju mi često koristimo. Imam šubhu ili nema šubhu ili ova ima šubhu. Jel' tako? Šubha u osnovi znači mi je prevodimo kao riječ sumnja, jel tako? Međutim nije to nije to sumnja. Šubha je u stvari kad se nešto pobrka i pomiješa i postane nejasno. I postane nejasno. Kad se pobrka, pomiješa i postane nejasno. Prema tome, sumnja nije tu. Je tako? Sumnja nije tu. Šubha je kad se nešto pomiješa i postane nejasno. U stvari, šubha u šarijatskom smislu je miješanje istine i, i laž. Je li tako? Istine i laž. E to je šubha. Kad se pomiješa istina i laž. Oni koji žele da proture laž, obično je miješaju sa istinom. Zato što puka ili gola laž teško će proći kod bilo koga, je tako? Zato se, je tako, laž miješa sa istinom da bi prošla, da bi bila prihvaćena. Zato Allah subhanahu kad se obraća ahlul kitabijama, ja ahlul kitabi la telbisul haqa bil batil. O ahlul kitabije, nemojte vi zaodjevati istinu u laž, u laž. Znači nemojte miješati istinu i laž. Je tako? Nemojte uzimati laž pa joj odjenete odijelo istine i ljudi to tako prihvate. Tako, nemojte miješati istinu, istinu i laž. Pa je, znači, šubha nešto što je pomiješano, znači istina koja je pomiješana sa, sa lažima. I vidjet ćemo, znači, da oni koji se suprotstavljaju nama u teohidu je tako? koji se suprotstavljaju istini u tevhidu da obavezno šta imaju te svoje šubhe jel tako mi kažemo šubhe arabi kažu imaju šubuhat jel tako imaju puno šubhi na mnogo mjesta su pomiješali istinu i laž i zato su zalutali u poglavlju odnosno u najvažnijoj stvari a to je tevhid to je tevhid bez, bez kojeg Allah subhanahu wa nikome dijela neće primiti. Bez kojeg nikome Allah subhanahu wa ta'ala dijela neće primiti. Pa ćemo vidjeti kako zaodjevaju istinu u laž, kako miješaju istinu u laž. Dođu kaburđije, jel tako, ovi koji savafe i badete oko kaburova i uzmu šerijatske dokaze koji su šta? Is, istina. Uzmu šerijatske dokaze koji? ukazuju na to da je svaki dobar Allahov rob, svaki mu'min i muvahid, svaki mutekija, jel tako? Svaki onaj koji je od mutekina, koji se čuva onoga što je Allah zabranio, izvršava ono što je Allah naredio, da je on Allahove vlija. jel tako? Allahov prijatelj, štićenik. jel tako? Da ga Allah štiti dokazi dokaze uzmo, hadise, jel tako? Men ada li valijen, fekad azentuhu bil harb, bil muharaba, jel tako? Ko, mi, ko napadne moga valija, mu'mina, jel tako, objavljuje mu rat. I tako dalje. Uzmu te šarijatske dokaze, koji ukazuju na to da je svaki mu'min kod Allaha subhanahu wa ta'ala počašćen, jel tako? Da ima počast, da ima visoko mjesto kod Allaha subhanahu wa ta'ala i kod mu'mina, jel tako? I onda uzmu te dokaze koji su istina. I kad to dokažu, onda kažu oni zaslužuju šta? Da ih uzmemo za posrednike. Da od njih tražimo šefaat za uzimanje. Da od njih tražimo da se za nas zauzimaju kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je ovo dopola bila istina, jel tako? A ovo od laž, batil pa su pomiješali šta? Istinske dokaze i njima dokazali laž. Je tako? Pa kad god se koristi neki dokaz koji je istina, da se njime dokaže batil, to se zove šubha. Je tako? To se zove šubha, miješanje istine i laži. Dokazivanje, istinom, šta? Želi se istinom dokazati laž. Je tako? Pa oni jesu odabrani i dobri, međutim, ne zaslužuju da im se ibadet čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko god su odabrani i dobri, koliko god su Allahove vlije ostaje Allah gospodar svih svjetova, a oni njegovi robovi ne zaslužuju ništa od onoga što zaslužuje Allah subhanahu wa ta'ala od ibadeta. Pa je ovo šta? Jedna od šubhi, jel tako? S druge strane, kako ste uzeli ove dokaze pa dokazali da se njima može dova uputiti i od njih pomoć tražiti i od njih šefaja tražiti a zapostavili druge šerijatske dokaze koji su također istina gdje Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje da se bilo kome drugom ibadet čini, da se bilo kome drugom dova upućuje i da iko mimo njegove dozvole njegovog zadovoljstva posjedi šeha, šefa, Znači to je primjer šubhe. I mi čitamo sad ovdje razotkrivanje šubhi. Jel tako? Čitamo knjigu koja se zove šta? Razotkrivanje šubhi. Eto, to je ta knjiga. Između ostalog poznata šubha i među prvim meselama i pitanjima gdje su mnoge sekte zalutale je pitanje Allahovi subhanahu wa ta'ala svoj svojstava, njegovih savršenih i uzvišeni svojstava. Pa su onda uzeli dokaz koji je istina. Lej se ke mislihiše. Njemu ništa nije slično. Ovaj ajet je istina, je tako? Njemu ništa nije slično. Ali su ga uzeli da ovim ajetom dokažu i zanegiraju Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva koja je on sebi potvrdio u drugim ajetima ili u hadisima mu Resul sallallahu alaihi sallam potvrdio ta svojstva. Zaboravljajući drugi dio ajeta. Ovaj isti ajet kako se završava? Lejse ke mislihi hišej, njemu ništa nije slično. Oho al basir. A on šta? jeste mi sve čuje i basir sve vidi. Pa Allah stvarno kaže jeste, njemu ništa nije slično, ali on sve vidi i ču i čuje. Pa uspostavi Allah stvarno tajla negira bilo kakvu sličnost, ali uspostavlja i potvrđuje svoj svojstva. jel tako? Negira sličnost, a potvrđuje svojstva. I tako mi nastupamo. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kad kaže, kad spomene ruku, je tako? Ili spomene dvije ruke. Mi potvrđujemo to svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala, a negiramo sli, sličnost. Kao u ovom ajetu potvrđujemo, negiramo sličnost, a potvrđujemo da je semije i da je basir. Jel tako? Zašto kad kažemo da je semija da je es i da je El Basir, zašto negiramo sličnost? Zato što i čovjek šta? Ima vid i čovjek ima sluh, ali čovjek ko vidi sluh nije kao vidi sluha Allaha subhanahu wa ta'ala koji sve vidi i sve i sve čuje. E tako isto nastupamo i kod drugih svojstava i kažemo ruka da i dvije ruke da, međutim nije kao ruke koje mi znamo nego kako priliči njegovoj uzvišenosti i savršenosti kao što Resul sallallahu alejhi ve hadisu kaže da su kilta jedehi jumna da su oba dvije njegove ruke desne i tako dalje. Dakle kako priliči njegovoj uzvišenosti i savršenosti. A oni su uzeli ovaj dio ajeta, njemu ništa nije slično i kad dođu do svojstava koji oni na osnovu svog malog razuma, nećemo reći malog mozga, nego malog razuma i nešto malo znanja, učini im se da se kroz to ogleda sličnosti onda kažu ne, ovo ne priliči Allahu i negiraju svojstva koja je Allah subhanahu wa ta'ala sebi potvr, potvrdi. Ovi o kojima mi govorimo, koji imaju ovu šubhu, ova šubha je davno se pojavila. Davno. Je tako? Među prvim šubhama koje su se pojavile. Nakon Havariđa, je tako? kaderija i tako dalje, došlo su svojstva. Je tako? Imam Ahmed je prvi imao jedno veliko iskušenje baš u svojstvima. Je tako? Jel, da li Allah subhanahu wa govori ili ne govori, jel, Allah, jel Kur'an Allahov govori ili je stvo, stvoren, došla su te šube odatle, jel tako? Učenjaci su na sve ove šubhe odgovorili i donijeli šerijatske dokaze da to nije istina, jel tako? I razjasnili i razdvojili istinu od, ba, odbacila u tim šubhama. Međutim, jel, prestalo, jel prestao taj dalalet? Nije. I dan danas taj dalalet, šta? Veoma, veoma rašir. I mnogi kod nas koji imaju velike ovako, one, a, i skupa džubeta, mnogi se ponosom ističu šta da su maturidijske akide. Ha? Ebu Mansur al-Maturidi je živio relativno kasno, je tako? Ako je on donio istinu, pa šta je bilo s umetom prije njega? A između ostalog, njegov menheđ je ovo, što smo malo prije govorimo. Šta? Da zanegira i negiraju svojstva Allahu subhanahu wa ta'ala samo ako to ne mogu da pomire i da, ako im se učini da se u tome ogleda sličnost između Allaha i njegovih robova. A potvrđuju neka druga svojstva. Pa kažu Allah je hej, jel tako živi? Mi kažemo pa i čovjek je živi. Pa i tu, i, ta svojstva koja ste potvrdili, ako idemo mak na konac, i tu se onda ogleda sličnost. Ali oni onda kažu šta? Ali Allahov život nije kao čovjekov život i život njegovih stvorenja. Pa tako isto i ostala svojstva. Recite isto tako. I za ova ostala svojstva recite isto tako. Pa su ovo primjeri, ovo sad nismo još ušli u temu, nego su ovo primjeri za, šub, za šube. Kad se pomiješa istina i laž, kad se pomiješa ajet lejseke misli i šej, koji je istina, njemu ništa nije slično, ali se njime dokazuje, odnosno njime se želi dokazati da se zanegiraju druga svojstva koja je Allah subhanahu ta'ala sebi potvrdio. I to je onda šubha. To je onda šubha. Kaže šehu Islam na samom početku ovi, ove risale u kojoj na samom početku odmah objašnjava šta je taj teuhid sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao vjerovjesnik i objavio knjige. Pa kaže, znaj Allah ti se smilovao da je tevhid činjenje ibadeta samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Da je tevhid, šta je tevhid? Da je to da samo Allahu subhanahu wa ta'ala ibadet činiš i nikome više. I da je to vjera, to je din sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao svoje poslanike i vjerovjesnike svojim robovima. To je din. Šta je din? Šta je tevhid? Da se samo Allah subhanahu wa ta'ala ibadet čini. Da se samo Allah subhanahu wa ta'ala ibadet čini. Sa tom vjerom i sa je Allah subhanahu wa ta'ala poslao sve vjerovjesnike, sve poslanike. Pa prvi poslanik koji je poslao je Nuh alaihissalam kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala poslao njegovom narodu zbog čega? zato što se u njegovom narodu pojavio ši, širk a šta je to širk? to je suprotno ovom tevhidu sa kojim je Allah poslao sve poslanike. <coughs> Je tako? To je u njegovom narodu su se pojavili oni koji su počeli ibadet činiti nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I po prvi put u istoriji ljudskog roda. Kad u Nuhovom narodu prvi put se pojavili neki kako ćemo ih nazvati nekim najružnijim imenom koji su ibadet počeli činiti nekome drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala. I onda im Allah subhanahu wa ta'ala šta? Poslanika. I prvi poslanik kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala poslao je Nuh I od Nuha do posljednjeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Muhammeda sallallahu alaihi wa svi su govorili svome narodu šta? Ja kao mi abudu Allaha ma lakum min ilahin gajru. O narode moj, Allahu ibadet činite nemate drugog ilaha mimo njega. Nema nikoga drugog koji je ilah, kome treba ibadet činiti mimo Allaha. Samo Allahu ibadet Allahu ibadet činite. ba'asna fi kulli Svakom narodu smo poslali Rasula. Allahu ibadet činite i klonite se taguta. Klonite se svega onoga čemu se ibadet čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Klonite se svega onoga čemu se pokoravaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve ono što se slijedi besprijekorno slijedi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Vidimo to iz brojnih dokaza, između ostalog. Rasul sallallahu kad je poslao Muaz ibn žebela u Jemen, da poziva ljude u islam, kaže šta? فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله nek bude prvo čemu ćeš ih, čemu ćeš ih pozvati nek bude prvo čemu ćeš ih pozvati šehadat la ilaha illa Allah u drugoj predaji en yuwahidu Allah u drugoj predaji kaže nek bude prvo čemu ćeš ih pozvat da samo Allahu ibadet čine da samo Allahu subhanahu wa ta'ala ibadet čine. Pa je prvi rasul ko? Nuh alaihi salam. Dobra, šta je sa Adamom? Alaihi salam. Adam je prvi nebij. Jel tako? A Nuh je prvi rasul. Pa kakva je razlika između nebije i rasula? Ovo je fajda znači onako usput korist da spomenemo Zato, vidio sam da je spomenuo komentator ovdje znači prvi je Rasul zato što je poslan narodu koji je zalu, zalutao i koji se suprotstavlja teuhi, E to je Rasul. Onaj koga je Allah subhanahu poslao da pozove narod koji se suprotstavlja tevhidu. A nebij je onaj koji je posla narodu koji je inače na, na tevhidu. Jel tako? Oni su već na tevhidu. Pa što im je poslan? Da ih opominje, da ih učvrsti, da oni ostanu na tome, jel tako? Da bude među njima, da ne bi slučajno zalutali, tako, kao preventiva. Pa Adem a.s. nije poslan narodu koji je zalutao, je tako? Niti narodu koji se suprostavlja u tevhidu. On i njegovi potomci svi su živjeli na tevhidu do nuhovog naroda, je tako? Iako su činili grijehe, je tako? Činili su grijehe. Habil i Kabil, je tako? Bilo je griješenja, međutim nisu činili širka, samo su Allahu ibadet činili. Pa onaj koji je posla narodu koji je na tevhidu, on je Nebi nije poslan narodu koji se suprotstavlja tevhidu. A onaj koji je poslan mušricima, on je rasul da ih pozove. Jel tako? I zato je merteba, odnosno stepen rasula iznad stepena nebija. Zašto? Zato što je lako i lakše ljude pozivati dobru. Jel tako? Nego odvraćati ih od, od zla. Svako danas te pušta da pozivaš dobro. Pozivaj dobro koliko hoćeš. Oni se samo ne odazovu i mirni su. Ali kad počneš odraćati od zla i počneš zlo zabranjivat, onda nastupaju problemi. O tako? Onda nastane problem. Pa je Nuh a.s. prvi rasul između ostalog hadisu kada će ljudi na sudnjem danu, jel tako, kad budu proživljeni, hodati od poslanika do poslanika i tražiti od njih da se zauzimaju kod Allaha subhanahu wa ta'ala da počne suđenje šta kad dođe do Nuha reći će, do, do Adema pa nabrajati njegove fadilete, jel tako? Njegove vrednote, ali kad dođe do Nuha njegova vrijednost je kažu ja Nuhu Ente evvelu rusul. O Nuh, ti si prvi rasul. Pa je ovo dokaz da je Nuh prvi rasul ila ehlil ard koji je poslan stanovnicima zemlje. Koji je poslan stanovnicima zemlje. Pa smo ovdje objasnili značenje tog tevhida. Alikum se. Značenje tevhida sa kojim je Allah poslao sve Sve e, poslanike. Rusul, je tako? Oni su svi došli sa ovim tevhidom. Šta? Da se samo Allah i bade čini. Suprotno tom tevhidu je šir, širk. Kako je došlo do tog širka? Širk je nastao zbog pretjerivanja u pogledu dobrih ljudi. Zbog pretjerivanja u pogledu dobrih ljudi. Prvi širk i osnova širka na zemlji je tu. Znači, pretjerivanje u pogledu dobrih ljudi. Kao što su pretjerali Nuhav narod. U pogledu Veda i Sua'a i Jegusa i Jeuka i Nestra, Kao što stoji kao što stoji u predaju od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma kod imama Bukharije jel tako u njegovom sahihu gdje kaže bili su ovo kipovi Nuhovog naroda pa su poslije ih preuzeli Arapi. Ove kipove. Bili su kipovi kod nuha ovog naroda. Pa su ih poslije preuzeli Arapi. Ovo su imena dobrih ljudi u nuhovom narodu. Imena dobrih ljudi u nuhovom narodu. U drugoj predaji ne, stoji ovdje, u drugim predajama spominje se opširnija predaja da je da su ovi kipovi bili zatrpani pa je šeitan nekada šapnuo kad se proširio širk među Arapima, gdje se nalazi? Pa su otišli i iskopali iz pijeska i poredali Pa su bili, kaže, bio je uh, Ved je bio kod Daumatul Dženta Suva je bio kod Hudejl. Ovo su imena mjesta ili imena plemena, je tako? Jegus je bio kod Murada ili Benu uh, Zatim Jeruk je bio kod Hemedana, ime plemena, je tako? Nesr je bio kod Himjera, ime plemena, je tako? To su imena dobrih ljudi od Nuhovog naroda. Pa kad su oni pomrli, šeitan je nagovorio njihov narod da naprave na njihovim mjestima gdje su oni i ibadet činili i sjedili da naprave njihove skulptu, skulpture, da izvaju naprave njih, znači kipove u njihovom li, liku i da ih nazovu njihovim imenima. Pa su to učinili i nisu s početka im ibadet činili nego su ih napravili da ih podsjećaju na njih jel tako ne bili i oni kao podstrek jel tako da i oni i badet čine da i oni budu kao ovi koji su bili tako dobri pa onda da bi ih što bolje podsjećali i što veću inspiraciju dobili, onda su odlazili kod tih kipova i tu na tom mjestu ibadetili Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali nisu u početku i vada činili tim kipovima. Kad je pomrla i generacija i kad je nestalo znanja, onda su došli džaheli i rekli ovi prije nas nisu ništa drugo obožavali do ove kipove i onda počeli ibadet činiti tim kipovima. Eto, tako se proširio širk i tako nastao širk. Danas isto. Sa najboljim namjerama, jel tako? tako? da napravimo šta? spomen ploče, šehidske česme, da da napravimo ovo i ono. Što? Sa najboljim namjerama, jel tako? Da nas podsjeća, da nas opominje, da naša djeca znaju da ovo, da ono, međutim, sve su to šetanske zamke koje na kraju neće nikakve koristi imati niko osim što će biti iskušenje ljudima da zapadaju u širk osim što će biti iskušenje ljudima i sljedećim generacijama da zapadaju u širk. Molim Allah da se to ne desi i da rukama mu vehida zbriše sa lica zemlje svaki kip i svaki idol i svaki istorijski trag koji bi mogao biti iskušenje i mogao biti sebe širka. Kaže dalje a posljednji poslanik je, posljednji rasul je Muhammed sallallahu alaihi I on je taj, vidi, prvi je Nuh, u njegovo vrijeme se pojavili ovi kipovi, posljednji je Muhammed sallallahu alaihi I on je taj koji je polomio te kipove. Pogledaj kronologiju Prvi je Nuh i tu, je, tu su bili kipovi i posljednji je Muhammed sallallahu alaihi wasallam i on je svojim štapom kad je ušao u Mekku i kad je kod Kabe bilo 360 kipova svojim štapom gurao te kipove lomio ih i rušio ih i govorio وجاء الحق وزهق الباطل došla je istina i nestalo je laž inna al batila kana zahuqa zaista laž nestaje laž je ko balon tipneš ga, nema. Izgleda veliko, jel tako? A istina je kratka i jasna. Ko vrh igle. Samo malo potne sve ono što je bilo ovako ovoliko napuhano, odjednom nema ništa. Ostanu samo krpice. A, sitni komarci. Tako je. Rasul sallallahu alaihi sallam te kipove svojim štapom štapom polomio ovi, dakle ovo je dokaz da ovi koji su i ibadet činili tim kipovima nisu i ibadet činili samom tom kamenu. O tako? Nego su i ibadet činili šta? Kamenju koje je bilo u obliku ljudi, dobrih ljudi, tako? Pa šta su, kako su njima i ibadet činili? Neki su ih uzimali samo za kiblu, da se prema njima okreće drugi su njima i vade činili da ih što više Allahu približe, jer su vjerovali da su ovo dobri ljudi, jel tako? Odnosno ovo su slike i hipovi u obliku dobrih ljudi, pa je se nas to Allahu subhanahu wa ta'ala vidiš kako mi poštujemo te dobre ljude i to je Allahu drago pa ćemo biti time što bliže Allahu subhanahu wa ta'ala međutim to je širk tako? pa su ih uzimali za posrednike između sebe i Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je bio njihov širk. I to je bio njihov širk. Oni su vjerovali da su oni njihovi zagovorači kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da su oni posrednici za njih kod Allaha subhanahu wa ta'ala i njih su dozivali, njima se obraćali umjesto Allahu, od njih pomoć tražili i njima dove upućivali. I to je veliki širk. Znači, posljednji poslanik posljednji Rasul, Muhammed sallallahu alaihi sellem je poslan narodu koji je šta? Mnogo ibadet činio. Muhammed sallallahu alaihi sellem je poslan narodu koji su mnogo ibadet činili i hađ obavljali i sadaku dijelili i mnogo Allaha spominjali Takvim ljudima je poslan Muhammed sallallahu alaihi sallam. Kakvim? Koji su hađ obavljali i sadaku dijelili i mnogo Allaha spominjali. Međutim, šta je sa njima bilo? Uz Allaha ibadet su činili još i svojim ido, idolima. Za koje su govorili da im ibadet čine, da ih opet Allahu približe. Znači nisu njih odvojeno i posebno Jel tako? Nisu ta božanstva samostalno smatrali božanstvima uz Allaha. Jel tako? Nije kod njih lat bio nešto uz Allaha i pored Allaha. Nije. Allah subhanahu wa ta'ala je kod njih bio najveće božan, božanstvo i glavno božanstvo. A ovo ispod, čemu su ibadet činili, ma na'buduhum illa li uqarribuna ila Allahi zulfa tome nisu ibadet činili ni zbog čeg drugog osim da ih više Allahu približe. Pa znači opet je sve radi Allaha to radili, jel tako? Sve radi Allaha i to činjeno. Znači uzimali su Allaha za apsolutnog gospodara, jel tako? A ovi, ova božanstva, nisu i smatrali božanstvima sama po Nego su njima i ibadet činili da ih Allahu približi. tako? Pa je to kod njih bio problem. I to je taj širk. Znači ljudi kojima je poslan posljednji rasul, Muhammed sallallahu su hađ obavljali, sadaku dijelili i mnogo Allaha spominjali i veličali i zikrili. Napravite poređenje. Zato to ponavljam. Zato ovo ponavljam. Napravite poređenje. Pa ćete vidjeti da mnogi danas za koje mi smatramo da su muslimani su daleko gori od ovih kojima je poslan Muhammed sallallahu alaihi wasallam objavom. I na daleko gorem stepenu od njih. Ovi su mnogo i činili. Samo su uz Allaha još i ibadet činili i tim kipovima. Što se ovo ističe? Da se svati da se svati da je upravo radi toga poslan posljednji Rasul sallallahu i da je upravo radi toga ohalalio njihovu šta? krv i njihove imetke i ratovo sa njima i sa najbližim od njih sa svojim amiđama sa svima, sa najbližim rodom zbog te stvari je bio sukob. Zbog te stvari. Znači nije nisu oni i ibadet činili kao što neki smatraju nekim svojim božanstvima koji su smatrali božanstvima odvojeno od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne. Oni su znali da je Allah subhanahu wa ta'ala ilah, je tako? A ove alihe, druge božanstva koja su obožavali, nisu je obožavali samostalno i odvojeno, ne, nego da ih, da ih oni Allahu približe. Uzimali su ih za, za posrednike. Prema tome, ovo uzimanje nekoga i nečega nekoga, znači za posrednika između roba i Allaha subhanahu wa ta'ala i obraćanje nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i posvećivanje bilo kakvog ibadeta nekome drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala makar to bilo šta da te što, Allah, više Allah približi to je širk to je taj širk radi kojeg je došao Muhammed sallallahu alaihi zato kaže šeheh kol Islam ibn Taymi rahmatullahi alaih, kogod uzme između sebe i Allaha subhanahu wa ta'ala posrednika da ga doziva i da od njega traži i da se na njega oslanja, kefara iđma'an. Kufr je učinio po iđma'u, po konsenzusu jednoglasno kod čitavog, kod čitavog ummeta. Kaže uzvišeni ma na'buduhum govoreći o njima, jel tako šta su oni govorili? Ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa mi ibadet nismo činili osim da nas što više Allahu približe. Wa ya'buduna min duni Allahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ibadet čine mimo Allaha subhanahu wa ta'ala onome što im ne može štetiti niti koristiti. Wa yaquluna haula shufa'una inda Allah. I govore ovo su oni koji će se za nas zauzimati kod Allaha. I to je taj širk. Ovo su oni koji će se za nas zauzimati kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, prvi mušici nisu obožavali kamenje, kako neki misle. Je tako? Prvi mušici upravo su poštovali, šta? Dobre ljude i meleke. Nisu oni svi bade činili nekom kamenju, niti skulpturama. Neki su od njih obožavali mele, meleke. Najbliže meleke Allah subhanahu Zašto? Pa kontal, ovi su najbliži Allahu. Najbolje je da njih pitam. A oni će, kad su najbliži Allahu, najbolje je to Allahu prenijeti, jel tako? Pa su bade čini melecima i to je bio njihov širk. Drugi su rekli ne, najbolje je da poslanike, oni su najdobraniji kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa su bade činili kome? Isao alaihi salam, jel tako? I bade činili nekim poslanicima, jel tako? Vidite tu logiku i vidi kako kad, kad je nešto jako logično bude pravi širk. Jel tako? I bude prava propast kad bude nešto stvarno logično, jel tako? Pa mnogi za današnje zablude koje se pojave kažu, pa men to nešto logično, maša. I širk je logičan, ali tako? Kad zaboraviš šta? Na uputu i na ono sa čim su došli svi vjerovjesnici. Odnosno, nije logičan za zdravu pamet. Jel tako? Za zdravu pamet je to sve suludo. Suludo. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji je ilah. A značenje ilah je onaj kome se ibadet čini. Pa samo se njemu ibadet čini. I kako će biti logično da se nekome drugom ibadet pored Allaha subhanahu wa ta'ala čini. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala ovim ljudima koji su hađ obavljali i sadaku dijelili i mnoga Allaha spominjali šta? Poslao posljednjeg vjerovjesnika Rasula Muhammeda sallallahu alaihi sallam da im obnovi vjeru i da ih opomeni i da ih očisti od tog širka da ih očisti od tog širka i da ih poduči da se ibadet čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala i da je to njegovo isključivo pravo i da niko više mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne vrijedi i ne zaslužuje da mu se ibadet čini, da mu se dove upućuje. Niko od najbližih meleka i najodabranijih vjerovjesnika, a kamoli neko, a kamoli neko drugi. Ostala su još dva važna pitanja koja imam nijet večeras da spomenem. A to je, pogledajte vrać, kakvo je stanje bilo i kakvi su ljudi bili kojima je poslan Muhammed sallallahu alaihi Znači šta? Mnogo su Allaha spominjali i ibadet činili, ali su uz Allaha još neke druge obožavali. Šta, šta ovo znači? Ovo znači da su Allahu subhanahu wa ta'ala priznavali šta? rubu bih rububijet. Vjerovali su da je Allah apsolutni gospo, gospoda. Pa vjerovali su da on je taj koji daje rizik, da je on taj koji stvara, da je on taj koji daje smrt, da je on taj koji upravlja svemirom, da je on taj koji odredio sudbine, da je on taj koji odredio eđel, da je on taj koji, znači mimo njegove volje se ništa ne može de, de. Sve su to vjerovali. Mi kad bi danas sreli takvog insana, koji u sve ovo vjeruje i ubijeđen je, šta mi mislili Da je muslimančina. Tako? Da je vlija. Turbe bi mu napravili neko. Međutim, vidi, oni su u sve ovo vjerovali i opet nisu bili muslimani. I opet je Rasul sallallahu alaihi sallam sa njima ras vodio. Sabljom ih tijeku. Šta je problem? Problem je što su u sve ovo vjerovali, a opet ibadet nekome drugom ima Allaha čine. Makar to bilo radi Allaha. Ali su nekome drugom mimo Allaha činili. Ako hoćeš dokaz, kaže ovdje še, ako hoćeš dokaz, pogledaj ajet, kul men jarzukukum men fisem, uh, كل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله Reci, ko vas obskrbljuje sa nebesa i zemlje? Ko posjeduje sema, sluh i vid? Ko iz živog izvodi mrtvo, a iz mrtvog izvodi živu. Ko upravlja stvarima? Reći će Allah. Ko će reći Allah? Mušrici. Mušrici ovo sve vjerovali. Oni kažu, ko ovo sve upravlja? Kažu Allah. Fekul, efena tetekun. Pa onda im reci, zašto se ne bojite? Kad bi se samo bojali, kad bi bili samo od mutakina. A tako? Pa su priznavali Allah subhanahu wa ta'ala rububijet. Brojni su drugi ajeti. Kul limenil ardu, wa men fiha. Kul limen ardu, wa fiha. Reci, kome je pripada zemlja i sve što je na njoj. In kuntum ta'alamun, ako znate, sejekulune lillah. Reći Allahu. Kul efela tezekkerun. Zašto se onda ne opametite? Reci, zašto se ne Kul, men rabbu semavati seb'i, wa rabbu l'arši l'azim. Reci, ko je gospodar sedam nebesa i uzvišenog prijestolja, arša. Ko je gospodar toga? Se lillah. Reći, to je sve Allahovo. Kul, efela la Reci, pa zašto onda, kako se onda, šta? Takun, ne bojite. I vidi, mušrici su znali da Allahu pripada uzvišeno prije prijestolje. A mnogi danas ovo prijestolje negiraju. Pa Besim Korkut u prevodu kaže ovog ajeta kaže koji je gospoda sedam nebesa i svemir. Pa uzvišeno prijestolje Aršul Azim prevodi kao svemir. Zašto? Zato što ma turidi je šarije negiraju da se Allah subhanahu wa uzdigao iznad arša, a Allah subhanahu wa u sedam ajeta doslovno kaže da se uzdigao iznad arša, a dovoljno u jednom ajetu da je rekao. Pa sad dobro obratite pažnju kakvi sve dalaleta i musivijeta oko nas ima. Sad se sve susrećem I još dodatno na to Jel tako? Šta se sve danas još izrađa i šta sve dolazi? Kul men bi jedihi melekutu kulli šej. Reci, ko je onaj u čiju je ruci sva vlast, sve. Wa huwa yujiru wa A on je taj kod koga se traži zaštita, a od njega nema zaštite. Znači od njega ne možeš naći zaštite. In kuntum ako znate se je kuluna lillah. Sve ovo mušici znaju. Oni kažu sve to, Allahu kunta anna tusharun, pa dobro, kako onda dozvoljavate da budete zavedeni, kako ste onda zalutali, kad sve to znate. I danas kad bi mi našli čovjeka da sve ovo vjeruje, da se kod Allaha zaštite traži, da od njega nema zaštite i da sve ovo, mi bi mislili musliman, a on još nije musliman. Još mu fali šta? još mu fali teuhid, uluhije, još Allahu ibadet ne, ne čini. Još nije shvatio da se ibadet čini samo Allahu subhanahu, samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I to je ono radi čega su poslani Rusul da se ibadet čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pogledajte mušnici kad su obavljali hađ i oni su imali telbiju. I oni su uzvikivali telbiju. Čujte njihove telbije. Lebejke Allahume lebejk. Lebejke la leke. Lebejke illa šeriken huve leke. Tamlikuhu vama melek. Kaže, odazivamo ti se gospodara, odazivamo. Odazivamo ti se, ti nemaš šerika, nemaš sudruga. Odazivamo ti se osim sudruga kojeg ti posjediješ, a on ništa ne, po, ne posjedi. Pa su vjerovali da Allah subhanahu taj apsolutni gospodar. A ovi ovi šerike koji mi činimo ibadat, ti njih posjediš, oni ništa ne, po, ne Ali mi njima ibadat činimo. Svatate, brate? Znači, to je, to je taj bio širk. Znači, mušrici priznavali Allaha za gospodara. Pa šta je problem? Negirali su da se samo Allahu ibadet čini. Međutim, ovo je teoretski. Ipak mušici koji su ibadet činili tim kipovima, iako su tvrdili da je Allah apsolutni gospodar, često su strahovali od tih kipova. I bojali se da im ne nanesu kakvu štetu ili da im neće donijeti kakve koristi. A to je šta? Od stvari rububi, rububijeta. Pa su oni tvrdili da vjeruju Allaha subhanahu u njegovo gospodarstvo. Ali tim su im ibadat činili znači da vjeruju u njihov rububijet, djelimično, je tako? Makar djelimično su pripisivali da ti kipovi i ta božanstva koja obožavaju ipak sudjeluju sa Allahom subhanahu wa ta'ala šta? Da imaju neku moć. Jel tako? Ipak su vjerovali da imaju neku moć. Pa su činili širk i u rubu rububijet. Kao i danas. Vjeruju da ipak ovi imaju neku moć. Bez obzira da li vjerovali da ti idoli sami po sebi imaju neku moć ili da ih je Allah počastio pa im dao neku moć iz počasti prema njima, sasvim se jedno. I jedno i drugo je širk. Širk. Pa ćete tamo naći knjigu, ne znam, da Allah subhanahu wa ta'ala praktično ničim ne upravlja. Tako čovjek napisao knjigu. Allah subhanahu wa ta'ala je apsolutni gospodar, ali ispod njega imaju dvojca polarnih kojima je Allah subhanahu wa ta'ala dao svu vlast. A ovi su opet svoju vlast podijelili sedmorci namjesnika. Ova sedmorca 40 evlija ispod njih ima neki. I onda su oni svi to raspodijeli. Jedan upravlja jednim sazvježnjem, drugi drugi, treći trećim. Šta je ovo? Širk. Makar govorili da im je Allah to dao i počastio i time. Jer mi vjerujemo i Allah nas je podučio da samo On time upravlja. I da niko sa njim ne učestvuje ni u čem. Da on, niko ne posjeduje ništa na zemlji ni na besu. Niti između njih. Ni jedne trunke ne posjeduje sam odvojeno. Niti je šerik, znači niti je suvlasnik ni u jednoj mrvici. Ni na nebesima, ni na zemlji, ni između njih. Nije ni suvlasnik. Allah subhanahu wa ta'ala to negira. Kad nije ni suvlasnik, ne je niko od njih Allah subhanahu wa ta'ala ni poma, pomaga. Je tako? Niko od njih nije Allah subhanahu ta'ala ni pomagač. On nema ni pomagača. Apsolutno, apsolutni vlada I to je tek onda vjerovanje u apsolutni robobi robobije, Tek kad je tako, onda je Allah apsolutni gospod, gospoda. Nikomu nije ni pomagač. Ne treba mu ni vezir, ni namjesnik. Nikomu ne treba. On svim sam upravlja. Svakom trunkom i svakom praškom. I to je apsolutno gospodar gospodarstvo. I tako se vjeruje Allah subhanahu wa u njegovo gospodarstvo. Ali ovi priznali su prvo, priznaju Allah subhanahu wa da gospodar, a onda i vlada čine nekome drugom. Zašto? Zato što ipak neku vrstu rububijeta i njima pripi, pripisuju. Jer su smatrali da ipak na neki način mogu naštetiti ili koristiti ili koristiti ili koristiti pa kaže kad, se, kad smo se osvjedočili da oni su vjerovali u rububijet, je tako? Onda postaje jasno šta? Da su narušili teuhid gdje? Time što su i vade činili nekome drugom ima Allah subhanahu a to je taj teuhid. I tu postaje jasno. Upravo je ovo dokaz da je i teuhid sa kojim su poslani svi vjerovjesnici šta? Ovo je dokaz. Ako su mušnici vjerovali da je Allah gospodar, pa šta je onda teuhid? a ostaje tu. Šta? Da je teuhid sa kojim su svi vjerovjesnici došli da se samo Allahu ibadet čini, a da se ne čini ibadet njihovim božan, božanstvima. Zato su oni svi to prepoznali i odmah rekli Eđa'ala al-alihata ilahan wahida. Zar sva božanstva jednim bogom učini? Je tako? I odmah su prepoznali šta značenje šehadeta La ilaha illallah. Da se samo Allahu subhanahu wa ta'ala ibadet čini. Oni su dobro upućivali i Allahu subhanahu wa ta'ala. I noću i danju. Jel tako? Ali su uz Allaha dobro upućivali i melecima i dobrim ljudima i tako dalje da bi što više Allahu subhanahu wa ta'ala približili to smo već objasnili. I to je bio njihov širk. I to je ono što je srušilo njihov teohid. Njihov teuhid. Kad upoznaš da je Rasul sallallahu alaihi se borio protiv mušrika zbog samo ove stvari zbog samo ove stvari da su još nekoga uz Allaha ibadetili jel tako fela tetu ma Allahi ehada nemoj nikome dovu upućivat uz Allaha nemoj nikome dovu upućivat uz Allaha znači samo Allahu dovu upućuju lehu da'vatul hak njemu pripada istinska dova istinski poziv valadine edu'une min dunihi la jestajibuna lahum bišej a one koji dozivaju mimo njega ni čim im ne mogu odgovoriti. Ni sa čim im ne mogu odgovoriti. Illa kebasiti kefejhi ilal ma ili jebluga fah, osim kao onaj koji pruži svoje dlanove ka vodi da bi ona stigla do njegovih usta. Sad neko dođe i pruži dlanove do vode da ona stigne do njegovih usta. Hoće Ne Nema ništa od toga. Tako onaj koji digne svoje dlanove i dovu pući nekome drugom ima Allah, hoće šta stići do njega? Ne. Ne mogu. Ne mogu, ha? Stiće grije. Stiće grije, ali neće od te dove. Ta dova je lažna. Ona je znači, ona je batil. Ona je <coughs> batil. Vama du'a'ul il illa fi balal. I nije dova kafira ništa osim zabluda. Zabluda. Pa su oni imali dovu, ali ona balal. Ali ona balal. Pa dobro razumiš i shvatiš da je Resul sallallahu ratovao sa njima da bi oni dove upućivali samo Allahu i da bi se samo Allahu zavjetovali i da bi samo Allahu klali kurbane i da bi samo od Allaha pomoć tražili i da bi sve druge ibadete samo Allahu činili onda saznaješ da su oni jel tako kad su potvrdili da je Allah gospodar nisu da to što su potvrđivali Allahu gospodarstvo da ih nije učinilo muslimanima jer inače ne bi se protiv njih borio ne bi sa njima ratovu da je to što vjeruju da je Allah gospodar bilo dovoljno da budu muslimani ne bi sa njima ratova ostavio bi ih na miru jel tako zato što mi je naređeno jel tako šta Umirtu an uqatila nase hata yashhadu an la ilaha illallah. Naređeno je da se bori protiv ljudi sve dok ne ila la ilaha illallah. Pa kad bi la ilaha illa Allah značilo, nema drugog gospodara, mimo Allaha ovi bili muslimani. I on se ne bi protiv njih borio. Je tako? Međutim, nije. Oni nisu htjeli da posvjedoče la ilaha illallah, iako su vjerovali da je Allah rab, gospodar. Ali nisu vjerovali da je on jedini ilah, da se samo njemu ibadet čini. Da se samo njemu ibadet čini. Koliko Znači nisu to htjeli da, da prihvati. Prema tome, značenje šehadeta, značenje la ilaha illallah. Je suština tevhida je značenje la ilaha illallah. Pa tako, la ilaha illallah suštinski znači šta? Nikome se ibadet ne čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Odnosno, niko ne zaslužuje ibadet mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer je Znači, e, to značenje bilo poznato. Bilo poznato. I oni su znali da to da na to upućuje riječ la ilaha illallah. Zato što, što je kod njih ilah bio svako onaj kome posvećuju ibadet. Od meleka, poslanika, kipova, dobrih ljudi, sasvim, sasvim svejedno. Sve su to kod, njih bili ilah. Iako nisu od njih, od tih ilaha želili šta? Ni rizka. Jel tako? niti nešto drugo, nego samo da i što više Allahu, što više Allahu subhanahu wa ta'ala približi. Danas ovu ilah otprilike kod mnogih znači sejid. Je tako? Gospodin. Pa se obraćaju svojim šejhovima i nazivaju ih sa sejid i misle da će to promijeniti nešto od suštine. Ako ne kažu za njih da su ilah, ako kažu da su nešto drugo. Međutim, ako njima dove upućuju, oni su kod njih šta? alihe. Makar izvali kako god izvali. Ako neko upućuje dobu svom šejhu, nekom živom ili mrtvom, koji je odsutan, a on šapće i njemu se obraća, gotovo, dovu je uputio nekome drugom i on je mušrik i ništa nema sa vjerom sa kojim su poslani svi vjerovjesnici. Od Nuha a.s. do Muhammeda sallallahu Prema tome, oni koji trče na Ajvasovicu dole, ne bi li im Ajvas djedo šta pomogao, ništa sa islamom nema. Da Allah oprosti. Da Allah oprosti. Da Allah oprosti. tako? I to je, i oni su znali šta znači la ilaha illallah. Jel tako? To je značenje la ilaha, la ilaha illallah. Kaže šeheh na kraju, objašnjava da su prvi mušrici bolje znali šta znači la ilaha illallah od mnogih muslimana danas koji sebe smatraju muslimanima stvar od mnogih od većine onih koji danas misle da su muslimani prvi mušrici su bolje znali šta je la ilaha illallah kako znamo čim je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam la ilaha illallah innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah Oni su se oholili kad im se kaže la ilaha illa Allah. Wa šta su govorili? A e inna le tariku alihatina ali sha'irin majnun Zar ćemo ostaviti svoja božanstva zbog ludog pjesnika? Pa su odmah shvatili da moraju ostaviti svoja božanstva. A mnogi muslimani danas misle da la ilaha illallah u stvari treba samo izgovor, izgovor. Pa onaj ko misli da mu je dovoljno da kaže la ilaha illallah, manje razumije la ilaha illallah od prvih mušrika. Bolje su oni razumjeli la ilaha illallah. Pa kaže kakvog hajra ima u čovjeku koji misli da je musliman, a ne zna o la ilaha illallah ni toliko koliko je znao Ebu Džehl. Kakve fajde od njega? ne zna o la ilaha illallah ni toliko koliko su znali prvi mušrici. Ni toliko ne zna. Oni su znali da se ne misli da treba samo kazati la ilaha illallah. Oni su znali da treba ostaviti sva božanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i samo Allahu ibadet činiti. A ovi danas misli treba reći la ilaha illallah. A kaže oni koji su malo pametniji od njih, oni misle da la ilaha illallah znači nema drugog gospodara mimo Allaha. Pa da je dovoljno da priznaš da Allah šta stvara, obskrbljuje i upravlja. A prvi mušnici su u sve to vjerovali, pa opet nisu bili muslimani. Pa tako da brojni danas koji se pripisuju da su muslimani su daleko gorem stanju od prvih mušnika sa kojima je ratovao Rasul sallallahu I zato kad ovo čuješ i saznaš, raduj se. Raduj se. Sad kad ovo čuješ i saznaš, i prije ovoga kad si ovo čuo i saznao, ne mislim da si sad prvi put to čuo. Raduj se. Raduj se. Posebno se raduj što ti Allah subhanahu dao tu blagodat da ovo naučiš jer je ovo suština. Bez ovog tevhida niko neće uspjeti i niko neće biti spašen. I da shvatiš u kakvoj je nesreći i kakav je musibet zadesio ljude oko tebe i da ti trebaš da ih pozivaš i da im ovo objašnjavaš i da im ovo, i da im ovo preneseš volim Allah subhanahu wa da nas uputi na pravu put volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravom putu volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam poveća iman i uputu da nas sačuva od svake zablude da nas učini muvehidima iskrenim Allahovim subhanahu wa ta'ala robovima da nas sačuva od da nas sačuva od svih puteva koji vode džahennema da nas uputi na pravi jedini ispravni put koji vodi u džennet Allahu milost i njegove blagodati volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas vede u džennet i spasi od molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesti. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesti. Da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne našim braćima muđahide koji se bore na Allahovom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da brza svoju pomoć pobjedu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini muđahidima koji se bore na Allahovom putu. Koji će svojim rukama i svojim životima i svojim imecima uzdizati, uzdizati Allahovu vjeru i uspostavljati Allahov šarijat na zemlji uspostavljati Allahovu pravdu sa kojom je Allah subhanahu wa ta'ala poslao vjerovjesnike i objavio knjige. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari bereket i poveća bereket u traženju znanja i učenju ove vjere da podari bereket u našim porodicama u našim nasljednicima molim Allah subhanahu wa ta'ala da podari bereket u našim imecima i da nas učini od onih koji će ga trošiti na Allahovom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti, da nas obaspe saburom i da usadi hrabrost u naša srca. Da nas učini nepokolebljivim na putu istine i da nam podari razboritost u osudnim trenucima. Molim Allah subhanahu da nam podari razboritost u osudnim trenucima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se ne kolebaju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se na pravom putu ne kolebaju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uvedu u džennet i spasi od džehnema. Bosnija dova i alhamdulillahi rabbil alamin. Ako je vrijeme zana, ustaje za Ako nije, ako nije, onda ako neko od vas ima šta da doda, But